islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselamu ala rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ali radıyallahu anhu askar tayyorlab turganida Shomga yurish qilgan. Vafot qilgandan keyin bay'at berildi Hasanga radıyallahu anhu. Undan keyin otasini ishlarini davom ettirishlik uchun yana o'sha askarni tayyorlay boshladi. Insonlar bay'at berayotgan vaqtida biz sizga Qur'on sunnatga va otangizni olib borayotgan ishlariga bay'at beramiz dedi. Hasan roziyallohu anhu aytgan ekanki, Qur'on sunnat asosida bay'at beringlar, shu ikkalasi kifoya qiladi degan ekan. Ba'zi insonlar buni rad qilib turib bay'at bermadi. Ukasiga bordi, Husaynga. Sizga bay'at beramiz. Akiz shunaqa deyapti. Shuning uchun sizga beramiz deganida de, husayn aytgan ekanki vallohi akam hasan tirik bo'lar ekan hargiz bay'at olmayman dedi so'ngra hasan anhu ga qaytib kelib qaytadan yana bay'at berishadi hasan radhiyallohu anhu musulmonlarning holatiga juda ko'p e'tibor beradi juda ko'p nazar qiladi musulmonlar juda bir dinlarida mustahkam bo'lgan holatlarida bo'lsa ham lekin juda ko'plab fitnalarga juda ko'plab firqabozliklarga yo'liqqan. Hasan radhiyallohu anhu Rasululloh sallam aytgan hadisni bilar edi. Alloh subhanahu va taolo bu o'g'lim sababli ikki toifa musulmonlarning o'rtasini isloh qilsa degan. Qalbi musulmonlar o'rtasini birlashtirish tarafiga moil bo'ldi-da, darhol shu fikrda olg'a intildi. So'ngra Muaviya ibn abi Sufyan radhiyallohu anhu bilan xatlasha boshladi ya'ni bir biriga risola yuborisha boshladi aytdiki hasan ibn ali men sizga bay'at beraman insonlarni isloh qilishlik uchun faqat ba'zi bir shartlarim bor men sizga roziman siz xalifa bo'ling shoyat musulmonlar o'rtasi isloh bo'lsa lekin shartim bor muaviya radhiyallahu anhu hasan radhiyallahu anhu dan bu fikrni jiddiy ekanligini ko'rgandan keyin maktub yo'llaydi maktubda biror narsa yozilmaganda faqatgina muaviya anhu ni xatmi bor ya'ni pechati bor faqat pechatni o'zi demak tushuniladiki nimani yozsa hasan radhiyallahu anhu qanaqa shart qilsangiz Men roziman o'sha pechat, o'sha xatim, o'sha xatim. Subhanalloh. Musulmonlarni islohi uchun qanday shart bo'lsa ham rozi bo'lishligini aytib yuborgan risolasi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu risolani qabul qilib olgandan keyin elchidan so'raydi. Bu nima deydi? Hech narsa yo'q, faqat pechat bor-ku. Shunda elchi aytadiki, bu Muawiyat ibn Abi Sufyonda xatimi pechati. Aytdiki, xohlagan narsangizni shart qilasiz ekan. Xohlagan narsangiz. Hasan radhiyallohu anhu shartlarni yozadi. Shartlarni ichida hamma musulmonlarga omonlik berilishligi. Hamma musulmon, biror bir musulmon istisno qilib qoldirilmaydi, balki hamma musulmonga omonlik berilishligi. Mutlaq fitnalar to'xtatilishligi. Biror bir odam qatl qilinmasligi, Ya'ni falonchi falonchini qatl qildi, falon o'ldirishligi, falonchi falonchi qatl qildi, bu ham o'ldirilishi kerak degan narsalar to'xtatilsin. Va yana shartlardan biri otasi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va o'zini xilofati davrida to'plangan Baytul molni o'zi taqsim qilishligi. Va yana shartlardan biri agar vafot qiladigan bo'lsangiz, ya'ni Muawiyaga yozilyapti, vafot qiladigan bo'lsangiz, sizdan keyin men xalifa bo'laman. o'z o'zidan xilofat menga ko'chadi Abu roziyallohu anhu bu yozilgan hamma shartlarga rozi bo'ladi shu holatda risolalar yuborilgandan keyin muaviya roziyallohu anhu kufaga keladi kufaga kelganida hasan roziyallohu anhu va husayn roziyallohu anhuma insonlarni boshida muaviyat ibn abi sufyonni kutib oladi masjidga kiradi. Birinchi bo'lib Hasan radhiyallohu anhu bay'at beradi. Undan keyin insonlar kutib olib, insonlar ham bay'at beradi Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ga. Bu bay'at 25-Rabiul Avval oyida 41-hijriy sanada bo'lgan edi. Shuning uchun bu yil 41-hijriy yili amul jamaa jamoat yili deb nomlangan allohu akbar qandayyam chiroyli nom mislsiz fitnalardan keyin mislsiz janglardan keyin hisob kitobi yo'q qatllardan keyin insonlar birlashishligi qanday katta ne'mat butun dunyodan bay'at berishlik uchun keladi risolalar elchilar hattoki sahobalarni hammasi bay'at beradi fitnadan o'zini chetga olgan, biror narsaga aralashmagan sahobalar ham bay'at beradi. Biror kishi qolmaydi, subhanalloh. Biror kishi qolmaydi Muaviya ibn Abi Sufyonga bay'at bermagan. Chunki bu bay'at birlik bay'ati edi. Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan musulmonlar jamlanishlikka muvaffaq bo'lishdi. Undan keyin Hasan radhiyallohu anhu bunga sabab bo'lgan edi. Hasan radhiyallohu anhu to Muaviyat ibn Abi Sufyonga bay'at bergunga qadar 6 oy xalifa bo'lgan edi. 6 oy. Undan keyin Hasan va Husayn radhiyallohu anhuma Madinatu Rasulillah sallallohu alayhi vasallamga ko'chib ketishadi. O'shandan boshlab yangi davr Muaviyat ibn Abi Sufyon xilofat davri xalifa Muaviya ibn Abi Sufyon davri boshlanadi. Kim podshoh muaviya desa xato qiladi chunki haqiqatda shar'an Muaviya ibn abi sufyan bay'at oldi balki Khalifatul muslimin Muaviya ibn abi sufyan radhiyallohu anhu deyilishligi kerak Muaviya ibn abi sufyan radhiyallohu anhu haqida rivoyat qilingan hadislar bir nechadir qachoniki xalifa bo'lganidan keyin insonlar qanday qilib bu xalifa bo'lishligi mumkin hasandek kishilar ummatni ichida bo'la turib. Deganida sahobalardan biri Umayr ismli kishi Muaviya to'g'risida ko'p gapirmanglar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deganligini eshitganmanki, ey Allohim, Muaviyani o'zing to'g'ri yo'lga boshlagin deganligini eshitganman. Bu hadisni Tirmiziy rahimahulloh o'zini sahih to'plamlarda rivoyat qilgan. Yana Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida keltirgan hadisda Ayrubad ibn Sariyatan rivoyat qilinadi bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday deganligini eshitganmanki, ey Allohim, Muaviyaga o'zing Qur'onni o'rgatgin va hisob kitobni o'rgatgin va azobdan omon qilgin. Mana bu duolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan Muaviyaga bo'lgan. Tarix kitoblarida bu Muaviya ibn Sufyan radhiyallohu anhu haqida ko'plab tuhmat gaplar bor. Muawiyat ibn abi Sufyan roziyallohu anhu na rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ziga kotib qilib olgan ya'ni nimaga kotib vahiyni kitobat qilguvchi omonatdor inson bo'lganligi uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiyga kotib qilib olgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam omonatdor bo'lmasa yaxshi inson bo'lmaydigan bo'lsa vahiyni Qur'onni kitobat qilguvchi qilib tanlamas edi. Siyar qissalari sirat Abbosiylar davrida yozilgan. Abbosiylar bilasizlar Umaviylarni, ya'ni Muaviyat ibn Abi Sufyonni sulolasiga ashaddiy dushman bo'lgan. Qachoniki biror bir ta'n, ya'ni tosh otiladigan biror bir holat vujudga keladigan bo'lsa, o'shani Abbosiylar davrida juda ko'pirtirib Muaviya ibn Abi Sufyon va bu kishini sulolasiga tosh otgan holatda yozishgan edi. Ba'zi bir Muaviyat ibn Abi Sufyon haqida yozilgan noto'g'ri hikoyalardan aytib o'tamiz. Bu narsalarni aqlli odam mutlaq tasdiq qilmaydigan narsalar. Sufyon jangi isloh bilan oxiri, ya'ni o'rtada sulh bilan tugagandan keyin bir kufalik kishi tuyasini minib Shomga kiradi. Shomda bir kishi uni to'xtatib oladi-da, yopishib oladi-da, bu meni tuyam deydi. Siffin jangida yo'qotgan edim, sen minib kelyapsan ekan. Meni tuyam. Naqa deb arab tilida qiz bola tuyaga aytiladi. Meni urg'och tuyam. Bu o'sha odamni urg'och tuyasi ekanligiga 50 kishini guvoh qilib olib keladi. Bu ish Muaviya ibn Abi Sufyonga yetib boradi. Muaviya ibn Abi Sufyon kelsa 50 kishi guvoh bo'lib turibdi. Kufalik kishidan tortib olib Shomlik kishiga hukm qilib beradi tuyasini. Shunda haligi ko'falik kishi Muaviyat ibn Abi Sufyonga qarab, Alloh sizni isloh qilsin, bu urg'och tuya emas, balki erkak tuya ko'rmayapsizmi? deganida Muaviya aytgan ekanki, bu endi hukm o'tib ketdi endi, hukm qilinib qoldi, deb insonlar tarqagandan keyin haligi ko'falik kishini chaqirib, tuyasini pulini berib, ortiqroq ham berib, undan uzr so'rab, kechirim so'rab, yaxshilik qilib, Aliga aytib qo'ygin borib. Amiring Ali roziyallohu anhu ga aytib qo'ygin, men un bilan shu tuyani urg'ochsini erkagini ajrata olmaydigan 100 ming kishi bilan urushaman degan ekan. Bir aqlli inson shu hikoyani tasdiq qiladi subhanalloh. Qanday hikoya bo'ldiki Muaviya ibn Abi Sufyonning haqida rivoyat qilingan. Men shu tuyani urg'ochsi bilan erkagini ajrata olmaydigan 100 ta kishi bilan jang qilaman degan voqea bo'lganmi subhanalloh. Bular hammasi tarix kitoblarida Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu da ustiga sha'niga bo'xton qilinib yozilgan narsalardan. Va yana Muaviyat ibn Abi Sufyonga tuhmat bo'lgan voqealardan, hikoyalardan yozilib qolgan Siffin jangiga ketayotgan vaqtida Muaviyat ibn Abi Sufyan askarlari bilan chorshanba kunligida Siffinga yetgunimizcha bir juma bo'lib boshqa jang bo'lib ketmasin deb chorshanba kunligida juma namozini o'qib bergan ekan degan. Subhanalloh. qanday qilib katibul vahiy vahiyni kitobat qilgan Muaviyadek inson juma kuni bo'lmasdan chorshanba kunlikda insonlarga juma namozini o'qib beradi. Bu kalomlar qabul qilinadigan kalomlarmi? Aslo e'tiborga olinmaydigan kalomlar. Muaviyat ibn Abi Sufyan davrida hozirgi Sudan fath qilingan. Oldin fath bo'lmagan, bu kishini davrida fath qilingan. Yana muaviyat ibn abi sufyan radhiyallohu anhu Qostantiniya Istanbulga juda katta qo'shin jo'natadi. Ikkinchi marotaba. Fudal al-Ansari qo'mondonligida Istanbulga yana hujum qilinadi. Fudalatul Ansari radhiyallohu anhu 4 yil mobaynida Qostantiniyani fath qilishlik uchun harakat qiladi. 4 yil Muaviyat ibn Abi Sufyan tomonidan madad kuchlari kelib turadi. lekin Alloh taoloning qadari ekan fath bo'lmaydi. Muawiyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu juda jihadga e'tibor bergan kishilardan edi. Bu kishining davrida ikkita katta mislsiz harbiy kema yasaydigan masna yasaladi, ya'ni ishxona. Bittasi Akka Alloh subhanahu va taolo yahudlarning qo'lidan olib musulmonlarga qaytarsin bu yerni ikkinchisi Misrda qurilgan. Bu ikkita korxona Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilishlik uchun kema yasashlik uchun qilingan. Alloh uchun, ya'ni fi sabilillah qilingan. 55-hijriyda Madinatul Qayrawan, Qayraman shahri fath qilingan. Tunis yana qaytadan qaytib olingan. Bu Afrikani shimolida joylashgan mintaqalar. Va yana bu kishini davrida Sijiston ham fath qilingan, Tahoriston hattoki Buxorogacha yetib borilgan. Va yana bu kishini davrida Muhallab ibn Abi Sufra Sin Xitoyga jang qilishlik uchun askar tortib borgan. Subhanalloh. Shunday futuhatlar bo'lishiga, shunday jihad ruhi avjiga olib, keskin ravishda kuchayishligiga qaramasdan xavorijlar fitnasi kundan-kunga rivojlanib, kundan-kunga avj olib ketar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bular to'g'risida ko'plab bashorat bergan, ko'plab xabarlar bergan bular sifatida. Buxoriy rahimahulloh da rivoyat qilgan hadislarda bu kishilarni sifatlari oxirgi zamonda ummatimdan bir qavm chiqadiki, u qavmning sifati bizni, ya'ni hadisni gapiradi. Qur'on o'qiydi. Qur'onni o'qishligi tomoqlaridan o'tmaydi. Ya'ni mutlaq Qur'on o'qsa ham bularni foydasi yo'q. Ular dindan xuddi kamondan o'q uzilgandek yoy qanday kamondan tezlik bilan chiqsa, shunday dindan chiqib ketadigan ishlar. Qachoniki havorijlar fitnasi avvalda Ali roziyallohu anhu, Muaviya nabiy Sufyon va boshqa sahobalar. Ya'ni Muaviyat ibn Abi Sufyon bilan bir necha sahobalar birga bo'lib ixtiloflashgan bo'lsa, Ali roziyallohu anhu bilan ko'plab sahobalar ajragan bo'lsa, undan tashqari betaraf bo'lgan sahobalar bo'lgan bo'lsa, xavorijlar ham bo'lgan bo'lsa o'sha davrda, lekin birorta sahoba xavorijlar bilan birga bo'lmagan. Birorta sahoba istisnosiz. Mana bu narsa ham dalil bo'ladiki, ularni noto'g'ri yo'lda ekanligiga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar ularga yo'liqsanglar, o'ldiringlar. O'ldirgan odamga Allohning huzurida ajr bordir dedi. Shunday qattiq futuhatlar, ilm rivojlangan, yo'llar qurilgan, korxonalar qurilgan, shunday futuhatlar zo'r bo'lib turgan vaqtida Hijriy 49-sanada kutilmagan voqea sodir bo'ladi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu vafot etadi. Hasan radhiyallohu anhu vafot qilgan vaqtida yoshi 47 yoshda bo'lgan. radhiyallohu anhu. Shia toifasi tomonidan rivoyat qilib yozilib qolingan, hattoki ba'zi bir rivoyatlar ahli sunna va jamoat ulamolar kitoblari orasiga ham kirib qolgan, lekin bular to'qima rivoyatlar Muaviyat ibn Abi Sufyan zaharlab o'ldirgan degan. Bular hammasi tuhmat Muaviyat ibn Abi Sufyonga. Agar zaharlab o'ldirganda 9 yil kutarmidi? 9 yil kutib keyin zaharlab o'ldirganmi? Mutlaq bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsalar. Shunday qilib Hasan radhiyallohu anhu vafot qildi. Jannat yigitlarini sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda Al-Hasan va al Husayn ikkovlari jannat yigitlarini sayyididir deb Rasululloh sallallohu alayhi aytgan. Endi bu Hasan radhiyallohu anhu ning vafoti yana bir muammoni tug'diradi. Esingizda bo'lsa Hasan radhiyallohu anhu bilan Muaviyaning o'rtasida bitim bo'lgan edi. Muaviya ibn Abi vafot qilsa Hasan radhiyallohu anhu ga o'z-o'zidan bay'at o'tib xalifa bo'lishlik kerak edi. Lekin Allohning qadari bu kishi oldin vafot qildi. Tug'ilgan muammo shuki Muaviyat ibn Abi Sufyondan keyin endi kim xalifa bo'ladi? Shu muammo. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu Rasululloh sallamda xorisi qo'riqchisi Muaviyat ibn Abi Sufyonga ishora qiladi, aytadi. Agarchi bu rivoyat sahihligi sabit bo'lmagan bo'lsa ham, lekin ko'p muarrixlar bu rivoyatga ishora qilishadi. Mughira ibn Shu'ba Muaviyat ibn Abi Sufyanning oldiga keladida, istixlif. O'zidan keyin xalifa saylab keting. Ummatni muzokaraga tashlab ketmang." Mughirot ibn Shu'ba hijratni 50-yilda vafot qiladi. Lekin Muaviyat ibn Abi Sufyan Mughirot ibn Shu'bani bu gapini chiroylik, o'rinli gap deb turib insonlar bilan mushawara mashvara qilishni boshlaydi. Kimi uni o'zidan keyin xalifa qilib qoldiradi. Shom ahli Biz faqatgina sizni sulolangizdan bo'lgan Banu Umayya sulolasidan bo'lgan kishini xalifa qilamiz deb mahkam qattiq turishadi. Bu gaplariga asli sabab Shom fath qilingandan beri, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davridan beri Shomni Muawiyat ibn Abi Sufyon boshqargan edi. O'sha kundan boshlab avvalda Dimashqda Muawiyat ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu hokim bo'lgan bo'lsa, Umar ibn al xattob davriga kelib Muaviya ibn Abi Sufyonga bu kishida ko'rgan siyosat, bu kishida ko'rgan insonlarni birlashtirishlik, boshliqlik qobiliyatini ko'rgandan keyin hamma shomlarni birga qilib bu kishini boshliq qiladi. Umar ibn al-Xattob. Undan keyin Umar ibn al-Xattob Suriya, Lubnan, Filistin, Urdun va Suriyaga tegishli bo'lgan fath qilingan Suriyani shimoliy taraflarini ham Muaviya ibn Abi Sufyonni hukmronligiga o'tkazadi. Mana bu narsa katta dalil bo'ladiki, Muaviya ibn Abi Sufyon qanday siyosatchi inson ekanligi. O'zidan keyin asosiy nomzodlar ikkita bo'ladi. Muaviya ibn Abi Sufyondan keyingi nomzodlar biri o'g'li Yazid ibn Muaviya, ikkinchisi Marwan ibn Hakam. Lekin ahli Shomlarni o'zi va Banu Umayya, Muawiyani qarindosh urug'larini o'zi ko'plari Yazidga rozi bo'lishadi, o'g'liga. Undan keyin Muaviya ibn Abi Sufyan, Ubaydillah ibn Ziyad, Ziyad ibn Abihi bu Basra valisi vafot qilgan bo'ladi. O'g'li Ubaydillah ibn Ziyad o'rniga vali qilingan bo'ladi. Shu kishiga Muaviya ibn Abi Sufyan maktub yo'llaydi. Men o'zimdan keyin Yazidni o'g'limni xalifa qilmoqchiman. Nima fikr berasan? Ubaydillah ibn Yazid fikr qiladiki, senga nima? Aralashma bunday narsaga degan fikr keladi. Lekin oxirgi oqibat muvofiq rozi ekanligini yozib Muaviyatun Nabiy Sufyonga yuboradi, ya'ni Yazid xalifalikka loyiq, men roziman. Undan keyin Ubaydillah ibn Ziyad Misrga ham maktub yo'llaydi, Yamanga ham maktub yo'llaydi. Aytarli qarshilik yo'q. Yazidni Muaviyani o'g'lini xalifa bo'lishligiga biror bir bir ko'rinarlik qarshilik bo'lmadi. Lekin haqiqiy qarshilik, haqiqiy norozilik Madinada bo'ladi. Madinada Muaviyat ibn Abi Sufyondan keyin bo'ladigan xalifa Yazidga qarshi bo'lgan kishilar juda ko'p bo'ladi. Madinada haqiqiy qarshi bo'lgan kishilar birinchisi Husayn ibn Ali, Ali radhiyallohu anhu o'g'li. Undan keyin Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr va Abdurrahman ibn Abi Bakr. Eng qattiq qarshi bo'lgan kishi Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu bo'ladi. Hattoki agar bay'at olinadigan bo'lsa Yazidga Yazidni qatl qilaman. shu darajada qattiq norozi bo'lgan. Hijratni 51 yil bo'lganda Muaviyat ibn Abi Sufyon haj qiladi. Haj qilib Madinaga borib, qo'lidagi xitobona xutbani o'qiydi, o'zidan keyin qoldiriladigan xalifa to'g'risida. Birorta odam qarshilik qilmaydi, illo boyagi 5 kishi qarshilik qiladi. Abdullah ibn Abbos, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Umar, Abdurrahman ibn Abi Bakr, Husayn ibn Ali. Muaviyat ibn Abi Sufyan hech narsa demaydi, sukut qiladi. 5 kishi o'yladiki, Yazid endi bay'at bay'at olmaydi dedi. Lekin Muaviyat ibn Abi Sufyan ishini davom ettirib, o'zidan keyin xalifa Yazid deb e'lon qilib ishlarni bitiraveradi. Nima uchun hamma ummat rozi bo'lsa, 5 kishi rozi bo'lmasa, bay'at bay'at olmay qoladi. Bay'at bay'at olaveradi. Dedidan Muaviyat ibn Abi Sufyan ishni davom ettirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lganida avvalgi 6 oydan Ali ibn Abi Talib ham, Zubayr ibn Avvam ham, Sa'd ibn Ubada ham, Talha ibn Ubaydillah ham avvalgi 6 oyda bayat bermagan. Hamma ummat bir bo'lsa 5 kishi 6 kishi zarar qilmaydi dedi-da Muaviyat ibn Abi Sufyan. O'zidan keyin xalifa Yazid bo'ladi dedi. Sa'd ibn Abi Waqqas bo'lsa, bu safar ham meni aralashtirmaydi hech narsaga, men aralashmayman dedi-da. De, buni bay'atiga ham aralashmadi. 55-hijriy bo'lganida jannatni bashorat berilgan 10 ta kishini biri Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu vafot qiladi. Eng qattiq qarshilik qilgan kishi Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu Lekin Alloh subhanahu va taoloni bandalar ustida o'z belgilab qo'ygan chek chegarasi bo'lgan. Hijratni 58 yili bo'lganida Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu vafot qiladi. Subhanalloh. E'tibor bergan bo'lsangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin shu hijratni 58 Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu vafot qilgan vaqtgacha solihlar nechta solihlar vafot qildi. Saodat asri bitta bitta bo'lib bo'lib tugab boryapti subhanalloh. Yaxshilar ketdi dunyodan. Ummat uchun undan keyin xayrli yo'qdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lgan sahobalar dunyodan o'tdi. Shuning uchun sahoba ikromlar to'g'risida gap borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la tasubbu ashabi. Fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه meni sahobalarimni so'kmanglar. Allohga qasamiyot qilib aytamanki, sizlardan birortangiz Uhud tog'icha oltinni infoq qilsa ham ularni bir кафт bug'doy, bir кафт narsa ehson qilgan yoki uni yarmini ehson qilganiga barobar bo'lmaydi. Shuning uchun Imom Ahmad rahimahullohdan bir kishi kelib so'radida Muaviya yaxshimi yoki Umar ibn Abdul Aziz yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? deganida Ahmad ibn Hanbal qurib ketgur nima deyayotganligingni bilasanmi dedi. Nima deyapsan? Tobiin bo'lgan odam bilan Rasulullohni ko'rgan kishini barobar qilyapsanmi dedi. Shuning uchun ashablardan hammasidan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Bularni haqida biror bir kishi mulohaza qila olmaydi, fikr bildira olmaydi. Hammasini Alloh subhanahu va taolo roziligiga, ulardan Alloh rozi bo'lsin degan so'zdan boshqa narsaga o'ta olmaymiz. Va yana hijratni 58-yili 17 Ramazonda Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anha vafot qiladi. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu dunyoda va oxiratdagi oilasi Oysha radhiyallohu anha vafot qiladigan kunda Abdulloh ibn Abbos ruxsat so'rab oldiga kirmoqchi bo'ladi. Shunda Abdurrahman ibn Abi Bakrning o'g'li Abdulloh Oysha radhiyallohu anha ni oldida bo'ladi. Shunda Oysha radhiyallohu anhaga Ibn Abbos Abdulloh ruxsat so'rayapti oldiga kirishga dedi. Shunda Oysha radhiyallohu anha aytdiki, qo'y o'zim bilan o'zim avvora bo'lib turibman dedi. Shunda Abdulloh aytdiki, Abdurrahman o'g'li, "Ya umma, ey onajon, bu Abdulloh ibn Abbos farzandlaringiz ichida eng solihlaridan. ya'ni umul mu'minin qolgan hamma ummatni onasi hisoblanadi. Eng solihlaridan sizni ziyorat qilib, siz bilan xayrlashgani kelibdi dedi. Shunda izn berkirsin. Kirgan vaqtida Abdulloh ibn Abbos salom beradi. Shunda ey onajon, xursand bo'ling. Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eng yaxshi ko'rgan odamlardansiz. Siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va o'ziz yaxshi ko'rgan kishilar bilan uchrashishligingizga faqat tanizdan ruh chiqishlik vaqti qoldi xolos. Qachonki tanizdan ruh chiqqan vaqtida Muhammad alayhisalom va mahbublar bilan uchrashasiz. Yana xursand bo'ling. Alloh subhanahu va taolo sizni haqqingizda 7 osmon tepasidan sizni pokligingizni e'lon qilib tushirdi. Biror bir masjid yo'qki, illo sizni pokligingiz haqida o'qiladi. Sizni taqinchog'ingiz yo'qolib qolgan vaqtida o'sha kechada mu'minlarga siz sababli Alloh subhanahu va taolo tayammum oyatini nazr qildi. Bu narsalarni eslatgandan keyin ey Ibn Abbos, men xohlardimki insonlarni fikridan chiqib, unutilib, hech narsam eslanmaydigan bo'lib ketsa, qaniydi deb orzu qilgan ekan. Shu bilan Oysha radhiyallohu anha vafot qiladi. Oysha radhiyallohu anha vafot qilganida 67 yoshlarida edi. Alloh subhanahu va taolo bu kishidan rozi bo'lsin. Hijratni 60-sanasi bo'lganda Muaviyat ibn Abi Sufyan vafoti yaqinlashganligini sezadi. Holat og'irlashadi. Darhol ummatni bo'lajak xalifasi Yazid ibn Muawiyani bay'ati xususida bosh qotirib qoladi. Shu yili hijratning 60-sanasida Ubaydillah ibn Ziyad ibn Abihi Iroqdan Shomga keladi. O'zi bilan Iroq ahllaridan elchilar bilan keladi. Darhol Muaviyat ibn Abi Sufyanning oldiga keladida shu yerda o'g'li Yazid ibn Muawiyaga Ubaydillah ibn Ziyad bay'at beradi. Shu bilan butun islom bilan fath qilingan joylar hammasi Muaviyat ibn Abi Sufyonga bay'at beradi, faqatgina Madina qoladi. Madinatul Munawvara bay'at bermaydi. Madinatul Munawvara ham hammasi bay'at berib, illo 4 kishi qoladi. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Umar va Husayn ibn Ali radhiyallohu anhum. Muaviyat ibn Abi Sufyan o'g'liga: "Ey o'g'lim, Men senga hamma narsani muhayyo qildim. Dushmanni xoru zaril qildim. Hamma arab olami senga bay'at berdi. Faqatgina 4 kishidan xavotirdaman. Shu boyaga aytgan 4 kishi Husayn ibn Ali, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. 60-hijriy Rajab oyini o'rtalari bo'lganida Muaviyat ibn Abi Sufyonga o'lim keladi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti.